Sura 84. al inshiqaq Cijepanje Meka 25 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha Milostivog Samilosnog Iza unšakat kada se nebo rascijepi i posluša gospodara svoga a ono će to dužno biti. I kada se zemlja rastegne i izbaci ono što je u njoj i potpuno se isprazni i posluša gospodara svoga a ona će to dužna biti. Ja ejuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, Trud svoj pred gospodarom svojim naći amma man utija kitabahu bijaminih Onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data Fasaufa juhasabu hisaban lahko će račun položiti. I svojima će se radostan vratiti. A onaj kome bude knjiga njegova iza leđa njegovih data. Propašće prizivati i u ognju će gorjeti. Innehu kana fi ahlihi masrura. Jer je sa čeljadi svojom radostan bio. Innehu zanna an I mislio da se nikada neće vratiti. Bala inna rabbahu kana bihi basira. A hoće. Gospodar njegov njemu zaista sve zna. Fala ukusimu bi šafak. I kunem se rumenilom večernjim. Wal lejli wa ma I noći. I onim što ona tamom obavije. Wal kamari idha tasako. I mjesecom punim. La tarkabunna tabakan an tabako. Vi ćete, sigurno, na sve teže i teže prilike nailaziti. فما لهم لا يؤمنون Pa šta im je? Zašto neće da vjeruju? وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون I zašto? Kada im se Kur'an čita, na tle licem ne padaju, بل الذين كفروا يكذبون već nevjernici poriču. والله أعلم بما يوعون a Allah dobro zna šta oni u sebi kriju. Zato im navijesti patnju neizdržljivu. Ali one koji budu vjerovali i dobra djela činili, nagrada neprekidna će čekati.